Pod zabrana nasljednog prava, je tako? Je bilo tako? Nismo, ništa od zabrana nismo spominjali, tako? Prepreke. Prepreke, jeste. Zapreke ili prepreke, znači nasljednog prava. prepreka je, braću, ili zapreka nešto što kada se pojavi, nestaje propisa. Nestaje propisa. Taman ispunili se ovi ovi uvjeti koji smo mi spominjali, ruknovi a, i šartovi nasljednog prava. Ispunili se uvjeti, šartovi, ruknovi, ali nastane štapu prepreka. Nema, znači, razrednog prava. Prva prepreka od tri prepreke, a oko koje se islamski učenjaci slažu, jeste prepreka robstva. Robstva. Rob ne nasljeđuje. Rob ne nasljeđuje. Zašto rob ne nasljeđuje? Zato što sve rob što ima od imetka, to ne pripada njemu. To pripada njegovom vlastnom. Pa kada bi mi uzeli ovako, rob naslijedio svoga babu. Kažemo, ovi propisi, danas iako robstva nema, iznimno ako gdje ima, ali ne smeta poznat propis. A rob, kada bi naslijedio svoga babu, sav taj metak koji bi naslijedio, kome ide? Vlasniku njegovom. Pa bi ispalo da vlasnik nasleđuje koga? stranca čovjeka, nisu povezani ničim. Nije direktno, ali indirektno. Je tako? Jer nije ovdje poenta preko koga, nego da on dolazi do tog imetka, ovaj nema nikakvog prava. Samo jedino njegovo pravo je da uzme i da, da ga donese i da ga preda. Tako? Ništa drugo. Pa ne može znači naslijediti ko? Rob. Ne može naslijediti nikoga od svojih bližnjih. Ne može naslijediti svog bava, svoju maju, svoju ženu. A s druge strane, ovaj, ni roba neće niko naslijediti od njegovi. Zašto? Zato što nije njegov. Nije njegov, ne može imati svog imetka, nije njegov. Sve što ima, nije njegov. E to je, braće, zato, je, zato čovjek ne može se o, o, o, ovaj, revanširati svojome babi, nego da ga nađe zarobljena kao roba i oslobodi ga. Zato što rob, ti si ništa. Obladali te fitne tine redi. Rob došao u Bosnu i Hercegovini, prošao kroz baš čaršinu. I kad prođe kroz vaš čaršiju, gotovo je tako. Mozak pocrnio. Fitneti ga veliki obladali, uhvatili. Treba da se ženi, kaže vlasnik, ne možeš. Ne smije se oženiti. Po hadisu poslanika, ne smije se ženiti, nego uz dozvol vlasnika. Vlasnik ga opteretio teškim poslovima. E, kaže, dosta mi je više tebe i ovaj, uz planinu da pobjegne. Allah mu ne prima namaz dok se ne vrati. ovome je griješ što to čini, ali on ne smije tako postupiti. Pa kad oslobodiš babu, nađeš ga kao roba, kao da si babi rekao, babo, evo ti jedan novi život, uslovno rečeno. Kao što je babo bio razlogom da ti dođeš na ovaj svijet. Pa rob, znači, nema nikakvi prava. I zbog toga, znači, niti nasljeđuje, niti ga, znači, niti ga nasljeđuju. I to je jasno kaže poslanik sa ozemu hadisu Ibn Omara, kada neko proda roba, a on ima imetak, taj imetak pripada prodavcu, osim ako kupac uslovi taj imetak. Znači, pripada prodavcu, to je ko? Vlasnik njegov. Osim ako onaj koji kupuje kaže, ja ti kupujem toga roba, ali živi bio sa njim, ide i njegov auto. Koje ima. Ili sa njim ide nešto drugo od imetka što on ima, kaže može, ali onda je cijena šta? Onda će on postaviti cijenu koju vidi, je tako? U protivnom pripada njemu zašto? Ko će mi kazati? Zašto pripada prodavcu? Pa zato što nije robovo vlasništvo. Zato što je to njegovo vlasništvo. To je prodavčevo vlasništvo. To nema pravo rob ko, rob se jednoga dana ga neko kupio, ali kaže rob, hajde ti mene prodaj. Kaže, dobro, hajde, prodat ću ti. Kaže, ja volio nekoga, možda će neko drugi biti bolji prema meni. Idi, bismillah. Idi na pijacu i traži se kupca našao kupca, došao kod, kod, kod, kod vlasnika, kaže, jeste dogovorili, jesmo, bismillah, ide. Kaže, ja bi da ide i ovaj, fiće sa mnom. Kaže, ne može, to nije tvoje. To je njegovo vlasništvo. Pa ne može po, po, ponijeti to sazbog zato što šta ne, ne posjeduje. Jesi. To je znači prvi šta? Razlog kada se ne može naslijediti jeste razlog čega? Ropstvo. Ropstvo. Da je čovjek rob. I ovdje je samo bitno da će naglasiti da je Islam došao da se bori protiv ropstva. Islam, ropstvo kada je došlo, nije ga iskorijenio, jer ga nije mogao iskorijeniti tek tako. To se ne radi tako. Ali je došao da ga suzbija maksimalno koliko može. Ali dok je ratova, bit će ropstva. I današnje ropstvo je gore od onoga prvog. U prvom robstvu ti si bio rob, ali si imao pravo da jedeš, da piješ, da radiš i ne smije te opteretiti mimo tvojih mogućnosti. Pa je poslanik samo poručio ashabima da se lijepo opode prema robojima, kao što je poručio e, bohejcemu Elensari, kada mi rekao, kaže, lijepo se opodite prema njemu, pa on pustio roba zbog toga, oslobodio. Kaže, jeva žena, da, kaže, ješće sa nama ono što mi jedemo, što mi pijemo, djevaćemo kao što... Znači, on je kao gospodine, kao, kao i ti koji radiš 8 sati u radoj u film, danas ste šef više to nego ovaj roba što je tebe. Tako da baš igrati oko njega, tri mjeseca da dobiješ dva dana slobodu. Ovaj. Islam je došao da to balansira. Pa si, du, pa si u nekoliko slučajeva tvoj prijestup šerijetski zahtjeva šta da uradiš? Da slobodiš roba. Pa da je došao šerijet da povećava broj robova, nikako rob, ostavi ga robom dok ne umre. To šerijet nije tako došao. Nego šerijet šta? Šta? Ali ne možemo mi kada postoji dok je ratova i dok je nedaća, tako, bit će i robstvo. Pa je šarija došao, znači da to balansira maksimalno koliko može, znači da to umanji, a da se to iskorini u potpunosti, to je šta? To je nemoguće. Protivno kažemo, danas imamo jedan novi vid robstva, ovaj, sa vlasa čuva zla iskušenja. A, drugi razlog ili prepreka, zapreka za nasredstvo jeste ubistvo ubistvo. Čovjek koji nekoga ubije, ne može ga naslijediti. Kaže poslanik, ali sam ne isel katili, mi ne mi Nema ubica, uslez, udjela u nasljedstvu. Taj hadis bilježi malo. Tarek Kutni i drugi, on je vjerodostan. Iako došao u kasnijim znači kasnije su stoljeće zabilježili, ali je hadis kao hadis vjerodostojen. A ne pripada mu znači ništa od nasljedstva. Zašto? Zato što je bojati se da znači ne požuri nasljednik da što prije dođe do imetka. Allah da obavi zdravlje. Pa nikad. Tako, nikad ni u bolicu neće. A ne kažem da hoće ja da preselim. Ne, ovo me se ne nazire providan dan. Kad ću ja to imetak, taj milijone ostali, kad ću ja to koristiti, tako. A ti babo da mi to riješimo na drugi način. Možda i te bolje da ideš ranije. A za mene svakako. I ubije babu. Biva nagrađen suprotno nijetu koga je imao kada je ubio babu. Pa ko požuri određenu stvar, u šarijetu je pravilno, ko požuri određenu stvar prije njenog vremena, biva kažnjen suprotno onome što je htio time. Pa mu kazni. Tako da bi samo znači, držali tu, ja tako, ovaj, držali se tog pravila i ne bi, znači, prelazili u, jeli, i činili ono što je, što je zabranjeno. A, dobro, ako čovjek ubije nena, nenamjerno, greškom, nehotično ubije babu, nehotično ubio babu. I potvrdi Kadija da ga je nehotično ubio. Dokaže se da je to bilo nehotično. Bili su tu svjedoci koji su gledali i vidjeli da on zaista nije, znači, imao nikakvu namjeru, da je to bilo nehotično. I ima tu, znači, onda i pokazatelja, tako, samo opođenje čovjekovo prema babi, njegovo poštivanje i tako dalje. Ima tu, znači, nekakvih pokazatelja koji, će, koji se može utvrti da je čovjek to uradio nenamjerno. Kod većine islamskih učenjaka, takva osoba neće naslijediti. Za razliku od Hanefija. Hanefije su napravile razliku. Kažu moći. U nasljeđenju. Većina učenjaka se poziva na općenitost hadisa. Nasljeđuje ubica. Je on ubica svoga babe? Nenamjerno. Hadis ti napravio razliku između namjernog i Ti nenamjerno nemaš odgovornosti na sudnjem danu i nemaš odgovornosti u smislu krisasa na čemu? Na ovome svijetu. Ali, ali, ovaj, kao propis ti ostaje da si ti šta? Ubica babe, pa nećeš naslijediti. Pa nećeš naslijediti, jesi. To je znači pomišljenje većine islamskih učinaka. Jer u tom slučaju bi znači ovaj mogli ljudi da ošao babom negdje ulov, da tako sami ošli u šum, ošli, ne znam, drva, drvosječe, pao balvan na glavu, dakle je pao, kako je pao, kojim putem je pao. Teško je to dokazati. I onda bi ljudi šta? Išli i vadili se to nenamjerno. I onda kaže Leman, ne može. Pa je znači kako god da bilo, znači neće naslijediti. Dobro, ako ubije on babu izvršavajući šerijsku kaznu, ili braneći sebe, babu na srnu na njegu babo nasrnuo na njega i želio ga ubiti. I on se branio i ubije babo. Kod većine uleme će naslijediti suprotno šafijskim pravnicima. Šafijski pravnici kada su neći ga ubiti. Vraća se opet na isti šta. Propis, on je ubica. Ali u ovom je slučaju, znači, ubica je zato što je babo na neki način zaslužio to ubistvo. Nije bilo načina šta da ga ovo se rano vraća, jer tako kada ne može čovjek, jer ubistvom čovjek poseže, kada ne može ništa drugo ako možeš čovjeka, ne znam, zaustaviti, ako možeš otići, pobjeći od njega, dužno si da se riješiš toga. Ako ne možeš nikako, nego da ga raniš, ne smiješ ga ubiti. Ideš uvijek, da tako, na najmanji način da zaustaviš njegovo zlo. Čovjek ti, ne znam, kazao ružnu riječ i odmah ti imaš oružje pri sebi, kažeš ovaj, da on ne bi slučajno krenuo na mene i o tome, <laughs> to je zabranjeno. Nego, znači, čovjek sa najmanjim, znači, a, to zlo, znači veliko, za, to zlo koje ima, zaustavljaš najmanjim zlom koga možeš zaustaviti. To je pravilo općenito čovjeka u životu. Dobijek od zla, dva zla biraš šta? Manje zlo. Ovo ponekad do se pravilom ljudi smijavaju. Znate šta kažu? kažu? Od dva zla manje zlo. Od dva zla manje zlo. I kaže musliman uvijek u zlo. Tvoj razum je zlo koji tako razmišljaš, tvoj razum je zlo. U nama postoje da pravi. Od dva zla se bira manje zlo. I cijeli život da živiš u zlo, biraš od dva, zla, dva zla manje. A kada dođu dvije korisne stvari, uzimaš korisniju. To je pravilno. Možeš uraditi dva dobra djela. Nemaš mogućnosti da oba dva uradiš, ali ono koje je bolje. A ostavit ćeš dobro. jeste. Dobro. I treća jeste zapreka je da se razlikuju vjere jednog i drugog. Kaže poslanik sa osram ila jer su kada muslimu kafire on ne nasleđuje musliman nevjernika, niti nevjernik musliman. Da nevjernik neće naslediti muslimana je predmet jednoglasnog mišljenja među islamskim učenjacima. A obratno, da nemusliman nasledi nevjernika, tu imaju blaga razilaženja. Spomnio više, sami bro, kaj im i drugi spominjali, ali izrazita većina, većina učenjaka, izrazita većina učenjaka, apsolutna većina kaže, neće ga naslijediti. Svodno ovome hadisu, koji zalazi kod Buhari i kod muslima. Allah, ovaj hadis ima prilično decidno i jasno značenje, tako da ovaj razilaženja po tom pitanju u ovome pogledu, ovaj, a, da li se mogu ubrojati u razilaženja koja su jaka i koja se mogu pravdati. Allah, Allah ta'ala, po hadisu ne bi trebalo da može. Ali, kažemo, ima učenjaka koji su kazali suprotno tome od učenjaka jel su na to odžemati. Pa gdje god, znači, ima razilaženje po pitanju ovaj, određenog, znači, mišljenja i jedan dio je sunneta kazao, onda je tu, znači, ovaj, E, vaganje mišljenja, a ne radi se o istini ili neistini. Hoće li naslijediti murted, otpadnik od vjeri? Hoće li naslijediti? Murted je čovjek, otpadnik, onaj koji svojim izborom ostavi islam. On svojom voljom i svojim izborom ostavi islam. Počini dijelo koje ga izvodi van okvira islama počini djelo vano, na kojeg izvidiš van, van okvira islam. Čovjek počini određeno djelo i time prestao biti musliman i umre. Većina islamskih učenjaka kaže da ga neće niko naslijediti, ni to nasljeđuje koga on ne nasljeđuje bez razila. Niti će njega ko naslijediti. Sad to biva, ide u Bejtul Mal. Ide u Bejtul Mal, znači u državnu kasu od halife. Na tako. U državnu kasu od halife pišao, znači taj imet. Ako nema te državne kase, šta ćemo onda? Onda da ide negdje u opće korisne svrhe za muslimane znači ide negdje gdje je korizam, napravi se put. Asfaltiramo novu cestu negdje, tako? Ovaj. I slično tome, a neće, znači, ići njegovim nasljednicima. Pa ko protekfiri babu, mora imati to na umu. Znači, imate ljudi koji tekfiri babu celog života i kad babu preseli, kaže, ali nisam ja lud, kaže, to je moj metak. A nije tvoj metak živio. To nije tvoj metak, to je metak tvoga babe. A on je bio murted od prednjeg vjere i ti ga ne možeš naslijediti. Nasleduješ ga. Okreneš se, iziđeš, uzmeš svoju torbu i svoju odjeću što imaš i iziđeš napolje. Ostaviš babi njegove zidine i ideš napolje. To je propis. Čovjek se ne treba tu, znači ovaj, ne treba, znači, oko toga kalkulisati. Ako si ubijeđen, znači, da te roditelj nije musliman, nije ti dozvoljeno, znači, da ga naslediš. ko zaslužuje nasljedstvo od ljudi ili koji ostaju, znači od nasljednika, ko zaslužuje to? Sad ćemo malo, znači, ovaj, nabrajanje, znači, skupina koje zaslužuju. Može biti malo naporno, da sam ono slušao. Mi ćemo skrati, znači, kad bismo običali da ćemo skrati ovaj, ovo, ovo u cijelinu zbog njene komplikovanosti. Rekao, mene problem što ja ne znam skratiti. To mi se ne da nikako. A ćemo se potruditi da skratimo. Zaista ćemo se potruditi. Ovaj. Jer da bi shvatili mi nasadno pravo, morali bi ga ponoviti na ovakav način, kako mi učimo jedno 30 puta. Sjedimo, samo i slušamo, da, da ti to uđe u glav, na silu da ti neko to utvori u glav, trebalo ponoviti bar 30 puta. Pa ćemo i znači to preći onako samo da imate opći presjek pregled, znači šta je to nasljedno pravo, a ovaj a, sami ovaj znači finese toga, to mi je napisane knjige. I vam budući jedno djelo samo nasljedno pravo preko, še, preko 600 stranica ima. I nije objedinio autor sve što se može u njim objediniti. Ostaje sigurno pitanje o kojima se može puno raspraviti. Tako kao i druga pitanja u ono šarijetu. Sada ćemo samo pobrojati skupine koje zaslužuju, znači koje mogu naslijediti. Pošto se tiče muškaraca, imamo 15 znači, skupina koje mogu naslijediti. A, jedan i dva, otac i djed. Znači, djed po kome? Po otcu i ta uzlazna loza koja ide, znači. Tri, muž, četiri, brat po majici. Ovo su četiri znači skupine. Ove četiri skupine, one, one nasljeđuju un ashabul furud. Oni su, one su skupine kojima je određen znači udio. Njima je određen udio jasnim argumentom. Imamo dalje pet i šest sin i njegov sin, znači unuk po kome? Sa strane sina i koliko god išla ta sila znamo za. Imamo sedam rođeni brat, osam polubrat po ocu, devet sin rođenog brata. Ja ću ovako govoriti da ne budemo ovaj rođeni bratić, prvo kako rođeni bratić. Sin rođenog brata, znači brat od oca od majke, njegov sin mora ovo ćemo doći kad budemo dolaze do, do, do zapreke za nasljedstvo ovaj ovako ko ima nekoga koji je ispred njega pa spriječava znači ovako koji je iza njega da tako da ga naslijedi pa neće ovi svi nasljeđivati u dan put ali on je znači ako nestane njemu zapreke nema niko komu je znači ovaj prepreka komu je hađib komu je zastor znači njega zastiri ne može naslijediti onda on dolazi šta dolazi on na red znači šta smo kazali sin rođenog brata sin brata po ocu potom rođeni Amidža. Može li Amidža biti nerođen? Svi ostali su nerođeni. Može li Amidža biti nerođen? Polu Amidža. Može. Kako neće biti? Tvoj djedo imao dvije žene. Da tako? I jedna je rodila tako tvoga babu, a druga je rodila njegovog nerođenog brata, je tako? Tvoga babe. Taj nerođeni brat tvoga babe je tebi šta? imamo a, šta smo kazali, znači rođen je Amidža, a, pravi Amidža, imamo Amidža po ocu. Amidža po ocu. To je 13, je li tako? Amidža po 12. Dobro. Imamo sin rođenog Amidže. To je 13. Sin rođenog Amidže. 14. Sin Amidžu je po otcu. Jesmo tako spominjali? Nismo. Spominjali smo Amidža po otcu, je li tako? Mhm. Ovo je sin Amidža po otcu. I imamo El Muatek, a to je onaj koji nekoga oslobodi robstva. To je 15. po redu. El Muatek, onaj koji je nekoga oslobodio robstva. robstva on ga oslobodio robstva, pa taj što je ko što ga je oslobodio, doćemo do toga, znači, on preseli. Ovi nasljeđuju po tasibu. Pište, nasljeđuju po tasib. Doćemo do toga šta je tasib. Što se tiče žena, njih ima deset, to su čirka. Čirka od sina, znači unuka sa strane koga? Sina, unuka. Znači žensko dijete. Majka, treće. Četvrto, njena sa strane majke i koliko god da ima tih njena, znači njena majka, njena majka, koliko bi bilo ili koliko su to je bilo peto, tako? Šesto, rođena sestra. Četvrto. Četvrto. Dobro. Peto, pište, a, nena od strane babe. Jesmo, jesmo rekli na od majke. Je tako? Nena od babe. I koliko ih ima po uzlaznoj lozi? Šesto, rođena sestra. Sedmo, sestra po ocu, osmo sestra po majici, deveto žena i deseto el muateka, to je ona koja je nekoga oslobodila robstva. Ha? Deset. Ne, to, ko je deveto? Deveto je žena žena. To se ne smije zaboraviti. To je Dobro. Mi imamo, kada je u pitanju nasljedstvo, mi imamo, znači, nasljeđivati se može na dva načina. A, sa dvije strane. Možemo nasljeđivati a, po fardu, zato se kaže faraj, to je nasljedno pravo. Fard je ono što je određeno šerijatskim tekstom koliko ti pripada. A, tako može slijediti. Određeno ti je kao babi, toliko ti pripada određeno kao majici, toliko ti pripada. Određeno kao sestri, ako su jedna, toliko. Ako su dvije više, znači određeno je tačno koliko kome šta pripada. A imamo nešto što zove ta sib. A to je po srodstvu, znači, gdje nije određeno koliko ti pripada. Nije, znači, određeno tačno koliko ti pripada. Pa imamo što se tiče farda i tog Pa, znači određenog dijela, mi imamo u šarijetu, znači, imamo šest, znači, ovaj, tih odredbi, ono, koliko ljudima, znači, pripada. Šest, znači, a, je spomenuto u Kur'anu, jasno definisani, znači, količina koliko ljudima pripada. To je jedna polovina, jedna četvrtina, pišite se jedan, dva, jedan čet, jedna polovina, jedna četvrtina, jedna osmina, dvije trećine, jedna trećina, jedna šestina. Znači, jedna polovina, jedna četvrtina, jedna osmina, dvije trećine, jedna trećina, jedna šestina. To je Kur'anom određeno. Koliko znači kome pripada? I kada dođe ta osoba u stanje u kome je spomenuta, znači pripada mu toliko. A od muškaraca je određeno, znači, četiri skupine njima je određeno što im pripada. A to je otac i to je njegov otac, znači otac od oca, to je djedi, ali tako sa očive strane, i ta uzlazna loza, tri muž i brat po majici, polubrat po majici. Ovima je znači određeno šta im pripada. Mi ćemo doći, znači kad dojemo govor, nastavit ćemo uzet ćemo ovako, na primjer, muž. Šta mu pripada? Muž koliko pripada? Ako? Žena tako. Muž, ako žena ima dijete, toliko. Ako žena nema dijete, toliko. Pa ćemo, znači, ići neke od ovih skupina ćemo spomenuti ukratko samo da vidimo znači koliko bi im znači pripadalo ovaj od nasljedstva ili nasljednog prava a od žena je osam skupina. I to je ovih ovdje deset koje smo spomenuli. Izbacite vi a, petu, je li peta kod vas njena po, po majici? Četvrta, Četvrta njena po majici. Iz, njenu po majici samo stavite pored njene. Mojte izbacivati tu, prosite, ono ostaje tu. Samo stavite sa strane, tamo će njena dobiti protiv nas. Samo stavite sa strane, znači da ona nije od onih koji su ashabul furud. Šta znači ashabul furud? Koji su određeni, znači jasnim argumentom koliko pripada. Ona nije, izbacite zadnju, ova muatika, ova koja je nekoga oslobodila, kod nje znači nije tačno, znači određeno koliko pripada. Što se tiče muža i žene, oni se nasibaju, nasibaju, nazivaju još ashabul furud esebebije. Oni su njima određeno, ali radi sebeba, a to je šta? Bračna veza. Znači, oni su radi bračne veze, znači, nasljeđuju, znači, jedni druge. Dobro. Ovo napište nasljedstvo po tasibu. Ta nasib, znači to je nasljedstvo, znači rodbini koje, kojima nije određeno šta? Ne znam, ja budem primjer koji da napiše ovaj, od ovih naših ovaj, stručnjaka, što dobro barate bosanskim jezikom da napiše jedan leksikon ili nešto tako, riječnik ovih, ovih izraza, znači termina arapskih, kako i prevode naš jezik. Vjerujem da, da ima dosta ovih termina koje mi ne možemo prevesti, zbog, možda zbog šturog bosanskog jezika, ovaj, da ima dosta termina koji bi se mogli znači, prevesti da budu adekvatni i da imaju odgovarajuće značenje. Ali to mi ćemo ovako, znači, poslužiti se ovom našom metodom, ovaj, indijanskom pojašnjavanju. Bitno je da razumijemo šta je šta. Cilj, znači. Ta sib je, znači, nasljedstvo. Oni nasljeđuju osobe koje nisu šta spomenute, znači, po udjelu, direktno, znači, u nekom ošerijatski, znači, izvora, znači, u Kur'anu i u Sunnetu, konkretno. I imamo takve dvije vrste. Imamo po krvi i imamo, znači, po svojim vezano za ovaj razlog o kome smo spominjali, to su muž i žena. krvna veza, znači ne se bije, koja je vezana po potomstvu, po porijeklu, znači to se tiče čega? Če, znači poroda. Jesi. Ova e, e, veza, znači krvna, zna se su po krvnoj vezi, može biti na tri načina može biti prvo da je srodstvo samo po sebi koje je vezano za muškarce. Su mora slušajući. Znači, vezano je za muškarce. Pa je čovjek vezan, znači, ovim za mejta direktno. Znači, nije između njega i Mejta, znači ženska osoba. Kao recimo što je ko? Brat od majke. Da. Vezan je za, za onoga. Koga treba nasljeđivati? Preko koga? Preko ženske osobe. Ne može. Znači ne ulazi znači, u skupinu. Ovo ovaj je posebno znači, skupina koji su direktno znači, vezani za mejit. Nisu, nisu vezani za mejita, ne direktno, ne direktno, a nije vezan preko čega? Preko ženske osobe. To je preciznije tako. Nije vezan preko ženske, može biti vezan preko što preko? Preko muške, znači osobe. I ovdje što smo spomenuli, znači, eh, svi su oni, otprilike ovi muškarci koji smo spomenuli ove skupine, svi popadaju pod ovu grupu, osim muža i osim brata po majici. Oni znači potpredaju prvu skupinu. Kada je u pitanju, ova skupina može nasleđivati sa nekoliko strana. Prvo može nasleđivati kao da bude strane sinovstva, da se radi o sinu. Strana sinovstva, da nasleđuje znači sa te strane, znači sinovi Mejita i njihovi sinovi, znači i ta sila znalozi. Može biti sa strane očinstva, znači, otac Mejta i njegov babo uzlazna loza. Znači, ovako ih redajte sebi po redu, ovi koji pišu, znači, da, jer oni su po toj snazi će oni biti ovaj, verifikovani, odnosno tako se koristi ovaj, kada je ovo prednost nekome od njih. Treće je a, bratstvo sa strane bratstva brata. Ma, znači, brata s te strane, rođena brata, zna, rođena braća, znači Mejta, potom njegova braća sa strane oca, potom njihova djeca, djeca rođene braće, potom djeca nerođene braće od strane oca. Dobro. Ovdje vidite, znači da je, da je strana babe, šta? Jača. Strana babe, znači jača. Imamo četvrto, to je rodbinski odnos vezan za strica, za amičku znači Amidže, rođene Amidže od Mejta, potom Amidže po ocu, potom a, djeca rođeni Amidža, potom djeca Amidža po ocu. Isto, znači kao i prethodno. Dobro, ako oni dođu ovaj, a, ako budu konkurencija jedni drugima, idu ovim redosledom. Prvo ide sin, potom ide otac, potom ide brat, potom ide amiđe. Kaže poslani sa osam, el heku al fara'ida bi ahliha, fema beqije fali uli rađulim zekar. Kaže, određene dijelove nasljedstva, to jest ove fardove, kaže, dajte onima koji za, zaslužuju, kome pripadaju, a ono što preostane pripada najbližem a, muškom srodniku. Pripada najbližem muškom srodniku. Jeste. Ako čovjek bude sam jedan od ove skupine, a nema nikoga od ashabul furud kome je određeno šta pripada, on će uzeti cijelo, cijelo nasljedstvo. A, a ako bude neko sa njim kod ashabul furud, on uzme svoje, a ome ostaje ostalo. A. Jerisu, jerisu el baqi bi ta'sib. To je poznat kod islamski učenjaka. Nasljeđuje ostatak po ta'sibu. Šta je ta'sib? Neodređen dio. Došao je babo, uzeo svoje majka uzela svoje, svoje i njemu je ostalo toliko po tasibu i on je uzeo znači ostatak čega pa ponekad može i babo uzeti onaj dio što mu pripada i ostatak šta po ta sibi, jer nema drugog nasljednika, u redu. Dobro, došli ovi ashabu na furgut, koji imaju određeno, i pokupe cijelo imovinu. Šta će ovi drugi? Sađa se sa njima? Ništa. Ne može. Ne mora, znaš, znači da mora uvijek. To je a, ovaj, Allahov hikmet na zemlji je da je postavio i za, danas su ljudi posjedočili nevjernici, kažu, jedini način ispravan podjele metka je, kažu, kako je šarijet postavio islamski. Nema drugog načina. Kako god da pokušaš podijeliti, napućeš belaje i nego, kažu, baš način, znači, podjele kako ga je islam, znači, postavio. Naravno, ovdje se izdvajaju otac i sin i, i ovaj, djed iz ovoga, zato što to njima je li to određeno. ako imamo različiti ovih skupina, poredat ćemo i znači shodno ove što smo poredali. Prvo ide znači sin, pa otac, pa brat, pa amiđa. Znači imamo, ako se nađe sin i brat, kome se daje prednost? Ovdje autor kaže da je prednost bratu. Greška. Vjerojatno da je greška ova štamparska. Da je prednost kome? Sin ako imamo brata Jamiću, kome se daje prednost? Bratu. A ako dođe jedna samo ova skupina, onda se gleda, znači, ko je gdje. Pa ako dođe sin, a ima on svoga sina, znači unuk, Meit ima unuka. Šta je unuk? isti profesor kao sin. Molim? Dobija koliko je sin? Mene isti, me isto je da reći kao sin. Ne, sin, ne, pa sin je ispred. Njegov sin je poslije toga. Znači, uzima babo. Uzima babo. Jer on njega, on je njega zastirio, ovaj ne može ništa uzeti. Doćemo do toga. I kao što je Amidža ispred sina od Amidža. Ma Amidža ima svoga sina. Ne, Amidža će dobiti sin, neće dobiti. On će naslediti koga? Svoga babu. Slediti svoga babu. Odnosno, Amidža odbiti. A ako se izjednače po srodstvu, znači daje se prednost potpunijem rođaku. Znači, izjednačilo se i jedan i drugi su brat. Samo jedan rođen, a drugi je šta? Polubrat. Ovaj, znači, ima jaču vezu isto tako po pitanju ovaj drugi gleda se, znači, jer nisu svi ljudi koji su, znači, u jednom ovome, znači, rangu, nisu svi iste snage, nije, njihova blizina po pitanju Mejita nije šta? Nije ista, nego se, znači, razlikuju po toj blizini. A, ako su svi isti, imaju trojica rođene braće, ima tri amiđe, onda oni dijele šta? Dio koji pripada njima. Oni ga dijele. Ako su ga na, ako nasljednici, znači ako uzimaju to nasljedstvo, onda ga dijele oni, znači podjednako, jer su svi po istoj snazi. Znači tu nema udjela sada stariji, mlađi, ne znam, ovaj, pametni, bogobojazni. Jeli. Čovjek dok je musliman ima pravo da uzme svoj udio. Jeli. Jer često kada se postavlja pitanje, kaže imam dvojicu sinova, trebam podijeliti, ili kaže čovjek pita moj brata, a moj brat ovaj, on je, da Allah sačuva, uvijek je bab nekakve belaje pravio. Uvijek je babu glava bolja od njega. To nema veze nikak, to je na sudnjem danu. Ovdje na Dunjalku on dobija svoj udio. Sad ćeš ti dobiti njegov udio, pa će njega onda glava bolje od tebe. Tako. Ne može tako. On dobija svoj udio. Tako da je zulum koji se dešava po pitanju nasledstva je stvarno znači znam ljude koji su sjekirama, braća se sjekirama obračunavaju zidovi među njima podignuti, kineski zid između, znači, kuća do kuće, kineski zid između njih. Sekirama se obračunavali zato što je babo otišao i prepisao jedno. I kad prepišeš tom sinu sve, onda to on izbaci iz kuće babo. Dobro, imamo nasljedstvo ovaj, koje se koje je savez ili udruženje sa drugima znači rodbina to su žene zbog povezanosti sa nekim muškaraca koji su nasljednici njihov dio ovisi o njihovom znači prisustu tome čerka Mejta. Bila jedna ili više njih. One su vezane za koga? Za sina. Vezane za sina. I čerka od sina, unuka znači. Bila jedna ili više. One su vezane za koga? Za unuka od sina jednog. Ona je kćerka od sina, znači njegova unuka. Ona je vezana, njen dobitak u nasljedstvu je vezan za koga? Za njenog brata. Jel u redu? Podjela je vezana za njenog brata, zato što su na istoj djeleći, jel u redu? Pa ona vezana, znači da je kao što je čerka vezana za svog brata. Tako je unuka vezana za, za svog brata, unuka e, po, po ocu, tako? Od stare, jel, unuka, mejte treće, rođena sestra, bila jedna ili više njih, vezane su za koga? Za brata rođena. I nerođena sestra, znači po ocu, vezana je za koga? Brata po ocu. يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين Allah vam znači naređuje po pitanju vaše djece oporučuje vam ovdje je osijeti usikum ovaj što je naznaka da Allah oporučuje roditeljima što znači da je Allah milosti prema djeci nego njihovi roditelji prema njima sami znači kada ti krenuo na put i kažeš imaš brata mlađi i kažeš svojoj majici, majko, oporučujem ti, pazi me na brata. Dobijem šamar, je li tako? Ti ćeš mene oporučiti moje dijete. Pa ja njega više volim, je li tako, nego što ga ti možeš voljeti, i kako? Pa oporučuje samo šta? Neko nekome ko o tome više brine od onoga kod koga ti iskreno na put i ostavio svoje krenosti Haruma na hač i ostavio s dijete kod komši. Kaže, komši, ali molim te. Molim te da mi paziš na dijete, je li tako? Daš mu auto, je li tako? Molim te, pazi mi na auto, je li tako? Čuvaj mi auto, je li tako? Znači, oporučuje onaj ko o nečemu više vodi, vodi brigu. Ovdje uzvišen je Allah nama ostavlja u vasijet našu šta? Djecu. Nasu, našu, jel, djecu. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين a ako oni budu a, a, braća i sestre, tada muškarcu pripada duplo ili koliko dvijema ženama. Imamo treće, treću vrstu, kazali smo da je vezan ovdje kada smo govorili ovdje ta sibi nefs, govorili smo da je vezan za preko muške osobe, imamo i treću tu vrstu da je vezan preko ženske osobe, a tamo se radi o muškoj, a to je jedna znači samo vrsta. I ostalo nam je na kraju shodno, znači ovo nasljedstvo ili sebe bije, a to je znači vezano je za ovdje ćemo e, ovdje je posebno vezano za e, isto je vezano za e, na ove, ove koji oslobađaju od robstva. Jer tu ima nekakav povod zbog čega se šta nasljeđuju. Znači, nasljeđuju se zbog oslobađanju robstva. Je u redu. Znači, imamo uh, povodno nasljedstvo. Nemojte tamo miješati se ovo sa ženama, što smo govorili muškarcima. Tamo, jer oni su ashabul furud. Ovi su ashabul furud. Znači, žena su ashabul furud. Tako muškarcu pripada je polovina ili četvrtina, a ženi je četvrtina i osmina. Ovisno, imali dijete on i ona. To je drugo. Njima je određeno. Ali ovdje govorimo džahmije, to su ljudi koji su pitasib, kojima nije određeno šta? Udio, da ne bi sad nekoliko, pa dobro, rekli smo prije tamo da je sebe bije da s tim razlogom bračne veze muž i žena jedno drugo nasljeđuju. Zar to nije ovdje isto? Ne, ovdje je, jeste isto, ali ovdje je sebe bospobađanje od robstva i ovi ovdje, znači, nisu određeni šarijetski koliko nasljeđuju, nego su Znači, ovaj, ostavljeno je, znači, koliko im, znači, pripadne nakon što ovi ashabul furudu izgledu, znači, svoj. da imamo ovdje tabelu, kad bi mogli, znači ovako je nacrt, samo da imamo nekako da vidimo. Nije bitno smatram da se razume, znači da na koji se način, znači ovaj... Znači, nakon toga, el hađbe što je ta zabrana kada je u pitanju znači nasljedstvo da osoba jedna spriječava drugoj nasljedstvo. Pa ćemo tome, to je, to je jako bitno, ovaj, jer ona je govorila da ne, ne može govoriti o nasljednom pravu ko ne poznaje ovo pitanje. Ko ne poznaje pitanje, znači zabrane to da ko, koga, ko kome zabranjuje, ne mogu govoriti znači, o nasljednom pravu. Pa ćemo, na tome ćemo se zaustaviti ovaj, a, kratko, spomenut ćemo samo, znači, ovako ukratko, ko bi kome, koga spriječavao da imate opću sliku koje skupine spriječavaju drugima nasljedstvo i ovaj nećemo znači puno duljiti sa tim tako da ćemo morati znači u naredna možda dva, tri predavanja da Bog znači ako ovaj završiti nasledno pravo tako da se da se puno ne potrećujete s ovim Allah ta'ala nam sallim vama na Muhammed wa ala alihi wa sallim